السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة الآن الشيخ تلكم كوني kwenye kumzungumzia أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه tulianza kumwelezea alafu tukasema tutamalizia kwenye kikao hichi aelezea kifo cha Umar radhiallahu anhu na kuzikwa pale jirani na mtume Muhammad alayhi salat wassalam lisema kwamba Umar radhiallahu anhu kusilimu yeye kulikuwa kuna izza kubwa sana uislamu walipata kama alivyosema hivyo Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu ثم بعد ذلك الملازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة الكوان متوم عليه الصلاة والسلام مكة ناك قورة بمجنين بكون مدينة وكين بمجن وشهد المشاهد كلها بلا فيتفوت لهذوري متوم عليه الصلاة والسلام لا يلهذوري كما ببكر wote wawili hawakukosa hata mashahad moja au vita moja ambayo kwamba mtume alayhi salatu wasallam alienda ولما ولي أبو بكر من بعده كان عضده الأيمن alipochukua uongozi Abu bakr radhiyallahu an baada ya mtume alayhi salatu wasallam Umar radhiallahu an alikuwa ndo mkono wake wa kulia yani saa yote yuko na yeye يومونغا يومبا وسيديزي كوا مشورا نرائي وغير ذلك الكوبا نواكي كلية سازوت يعني يكو قريب ناية لكن ميتاجية سيوتا نمباتا ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر بكر رضي الله عنه البوفريكي يهي نواكا شكوا سازا خلافة ونغوزي عمر رضي الله عنه uongozi wa Umar radhiallahu an ulitokana na ushauri wa Abu Bakar radhiallahu an ushauri wa Abu Bakar radhiallahu an kawaambia watu mimi sioni mwingine aweza kuendeleza hii kazi isipokuwa ni huyu kwa hivyo masahaba hawakuwa na pingamizi yoyote mubashara baada Abu Bakar kufa walimwambia Umar radhiallahu an wewe ndio utatuongoza sababu huyo mwenyewe alituambia wewe ndio ni mtu au la kwa hili jambo ومكث فيها أكثر من عشر سنوات خلافة يا عمر رضي الله عنه لكوا كوبا زيدي تقريبا عشر سنوات miaka kumi yeye aliongoza miaka kumi na uislamu wakati huo ndo ulitapakaa zaidi ulienea zaidi futiha fiha alfutuhat walifanya futuhat nyingi yani walipeleka uislamu kwenye miji mingi ambayo sio ya Kiislamu wakaifanyia fath wakaifungua ikawa darul islam hakadha kanu yafalun kila wakienda mahali wanazingira pale mahali wanaftahi watakao kuslimu wakaslimu ambao hawataki kuslimu wakakaa kwenye nidhamu ya Kiislamu alafu ikawa ile mahali ni daula islamia hii itwa fathi kachukuliwa na waislamu wakawekwa wawili watatu pale wafundishi watu dini wengine wakaendelea na safari wahakadha hivi ndio uislamu ulivyoenea sasa wakati wa Umar zilifunguka sana miji wattasat ruqatul bilad alislamia ikaenea upana wa miji ya Kiislamu eh usa usatul bilad yani ruqatul bilad ni utapakaa upana mji uko islamu kaenea ni upana wa dini kapana zaidi katapakaa وقضي على الدولتين العظمتين في ذلك الزمان دولة mbili kubwa ambazo kwamba ilikuwa ni ngome zinautishia za makufar zama za Umar zikamalizwa daula mbili mashuhur zama hizo دولة فارس والروم إذا دولة بيلي دولة فارس فرس نروم روم رها التتار الأتراك التتار سهيم هين دولة زي اللي كوا نقوف سانا زماني اللي كوا نمنع نقوة لكن عمر رضي الله عنه أكفتح مجياه ناكا تشكوا uongozi wa miji hii mpaka mali zao zikaletwa zikagawanywa mpaka pale Madina mpaka Nabi alayhi salatu wasalam dhata yawm قال لسراقة رضي الله عنه البكوى يضرب الخندق akaambia mimi naona kunuza kisra mimi naona kunuza kisra amami satuftah akashangazwa sana Suraka radhiallahu anhu akamwambia vipi ya Rasulullah daula na nguvu kama hii itakuja kufunguliwa akamwambia naam na waonaje siku hiyo ayuqallidaka Allahu fiha qilada waonaje siku hiyo wewe ukapata qilada yani cheni mkufu wa dhahabu au mkufu wa thamani ukapata wewe kama ghanima yako au fungu lako wajuaje siku kama hizo zitakazokuja wa fi'lan hasala wa fi'lan hasal لما فتح دولة الروم والفرس Umar radhiallahu anhu akaletewa mali sasa ayagawanye ayagawanye kwa wale Waislamu katika fungu aliyopata ni yeye huyo sahaba aliambiwa na mtume hivi akapewa cheni kubwa eh dhahabu nzito sana Umar radhiallahu anhu akamwambia haya chukua hili fungu lako قسم يك فبكى رضي الله عنه ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يعني قال سبحان الله يعني أنت ما كنت أتوقع دولة كمية وجاك بنوك أنا مين نريثي كي تجاك يعني النبي يعني تكواج مسألة عمر رضي الله عنه كاتا هجوي وخبار لكن يا الأجوة قصبة الأنبياء نين نمتون عليه الصلاة والسلام فكان يبكي من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام البومبي خبر وأنفقت كنوز كسرى عظيم الفرس أنفقت كنوز كسرى في سبيل الله سبحانه وتعالى كتك سبيل الله يعني كزيغانيا كزيغانيا كما أخبر بذلك الصادق المسدوق كما البصير ممتوم عليه الصلاة والسلام na limwambia suraka kwa hiyo hadithi niliyotajia takuja kutolewa infaq zigeanyizwe watu muhtajin fuqara min almuslimin zikatolewa kwa waislamu wote walikuwa wana haja kama akhbara bidhalika as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wasallam kama mtume alayhi salatu wasallam alipotupa habari kwenye hadithi niliyotajia وكان ذلك على يد الفاروق هاyo yote yalijiri kwenye mkono wa Umar radhiallahu anhu yani kwenye utawala wake na yeye ndiye alikuwa akiamrisha hizi futuhat walamma tuwafia alipokufa Umar radhiallahu anhu sasa akauawa akramahu Allah bidfn bijiwari rasulillah sallallahu alayhi wasallam yeye pia Allah alimkirimu kuzikwa ubavuni wa mtume alayhi salatu wassalam wa idha bu'itha na kifufuliwa yakunu maahu fil janna atakuja pamoja na yeye peponi watakuwa pamoja pia peponi wadhālika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim hawa ni viumbe Allah aliwachagua kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam hapa duniani na ke, na barzakh akazikwa pamoja na kesho akhira ujue fadla na manzila alikuwa nao hawa watu wawili kwa mtume alayhi salatu wasalam na kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume alayhi salatu wasalam walikaa na yeye kwa uaminifu sio kwa khiana kwa uaminifu sawa sawa na wewe saizi waweza kufikiria fadhila kama hizi kidha lakini ukitazama mabadhala hizi fadhila hazikuja bure bure badhalu muhajahum walitolea toa chao na nafsi yao na mali yao na wakati wao na umri wao wote kumhami mtume alayhi salatu wasalam na dini yake kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawapa zawadi kubwa kama hii zawadi kubwa kama hii kwa hivyo usishangazwe tu na fadhila kama hizi angalia a'malu ar-rijal هؤلاء الذين وصفهم الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لذلك بعد توفيق الله <clears throat> سبحانه وتعالى بذلوا ما بذلوا الله لو أبى توفيق ديو لكن فعلوا الأسباب الأسباب كلا كيتوا مع أسبابها في هذا الكون وهيفو حاولوا يفانيا الله سبحانه وتعالى أكواليبا هايا نوستهيكي كوليبا ماليبا كما هايا كسبابو يا نصر ياو ولو كمانا ناقو سهيديني يو إسلامو ثم قال الشيخ ساسا بعد كوكوليزيا فضل زهاء ما صحابة وتكوف وويلي ساسا تكاكو يجيب والي المغرضين الحاقدين وين يتشكين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى الشيخ أفا ها أفا أفمثل هذين الرجلين العظيمين مفان وتويلها وتكوف الذين هذا شأنهما أنبوكوان بهاين رصفزاونا من بياو يكرمنهين رصفزاونهيس na fadhila zao ni hizi watu wawili kama hawa hadha sha'nuhuma wa hadha fadluhuma hii ndo mambo yao au sifa zao na hizi ndo fadhila zao yahqidu alaihima haqid yuwachukia watu kama hawa mwenye kuwachukia maajabu yani haya ndio maajabu mmesikia sifa zao hawa na hawali zao na fadhila zao na Allah subhanahu wa ta'ala malipo aliowapa thumma baada dhalik waje watu wao shaira shaira ya dini yao shaira kubwa ya dini yao ni kuchukia watu hao subhanallah madha taqulun fi hadha haa ni watu kweli wana imani ha sallallahu alafia wasalama vipi wewe wamchukia mtu apendwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apendwa na Allah subhanahu wa ta'ala wewe kama ni muumini uwezaje kumchukia mtu kama اللهم إلا منافق إلا منافق kwa sababu almu'min yuhibbu ma ahabba Allah watu Allah anawapenda mwenyewe amesarih kwenye kitabu chake anawapenda watu kama hao aje mtu akachukia yukafiruhum yusubuhum wallah hadha nifaq ma huwa islam hadha hadha yusamma nifaq wal iyad billah hani maradhi mabaya ya moyo kimshika mtu sasa shekha asema istifham ya taajjub kama hii vipi aje mtu achukie watu kama hao au yadhumuhu madham au awatusi mwenye kuwatusi na'udhu billahi min al akaomba dua Allah tukinge na khudhlan yani kupenduka na kugeuka baada ya haki ثم قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهم أهم بالله سبحانه وتعالى أتهفاذ نيوزيت من الزيغ والضلال يعني امتوا سيبندوك بعد كواميون حق كجيوكا أكان ذاك شكي حق والعياذ بالله هذه أدعية مهم سانا لزفاتنيش شيخ na zina munasaba sana na hii kadhia tunaizungumza yani wamuomba Allah akukinge usije kaingia chuki moyoni kuwachukia masahaba wa mtume alayhisallam hii ni alama ya halaku rajul hii ni alama ya mtu kwamba huyo yenda kuangamia sasa nachukia masahaba wa mtume alayhisallam hususan hawa khulafa al-arba'a hii ni alama ya nifaq baht hata haina tafsiri nyingine haina tafsiri nyingine الذي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسوما كتب العقيدة عند السلف السلف مطبقون على ظلالة هذا الرجل نقوم بمبند بدع عظيمة والعياذ بالله ثم قال وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ابن كثير للنقو أو لسما في تفسيره كالبقوان فسيره آية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه nukaffir ankum sayiatikum yani mkiepuka madhambi makubwa ambayo mnakataza msiyafanye nukaffir ankum sayiatikum tutawasamehe yale madogo yani katika mukaffiratu dhunub ijtinabul kaba'ir ni katika mukaffiratu dhunub mambo yenye kufuta madhambi ijtinabul kaba'ir kuepuka madhambi makubwa ukiepuka madhambi makubwa ni sababu ya yale madogo pia kuanguka kufutika kulingana na aya <clears throat> wanudkhilkum mudkhalan karima na ambao ni pepo المدخل الكريم الجنة سسبع هي آية البويلات ابن كثير التاجة هي أثر عن ابن أبي نبي حاتم بإسناده إلى المغير بن مقسم أتاكو كوبا تفسير يا سلف معنى كبائر نينينها مغير بن مقسم رضي الله عنه أنه قال أسمى كان يقال إلي كوي كسيم وزمزيت شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر وتوسي هام صحابة وويل نكتك كبائر يعني كفسيري آية إن تجتنبوا كبائر مكيبوك ما توسي هام صحابة وويل هذا تفسيره رحمه الله ورضي الله عنه كوي وكفسير الكبائر هنا سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال ابن كثير تعليق ابن كثير أسيما أكينجيزا من إنياك أسيما قلت نسيما وقد ذهب طائفة من العلماء ولكوين كون لما علماء إلى تكفير من سب الصحابة وكفريشا wale wanaowatusi masahaba وهذا القول هو المتجه هو المتجه na hii ndio kauli mzuri wa jam'u min as-salaf na hii ndio kauli yao kafirun alladhina yasubbun as-sahaba wote sio Abu Bakr na Umar peke yake sahaba yote sema ibn Kathir wa huwa riwaya an Malik ناوني رواية إمام مالك رحمه الله نقول ياك معروف هذا في الموطأ ذكر هذا من مالك رحمه الله نالبوليز kwenye البوليز ودليل yake نينيني دليل dalili نينيني يا إمام كفريش هؤلاء الشيعة haula لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفي من سورة الحشر لما ذكر أحكام الفي أكتاجة كما في بعد كتاجة فنقو لم توصل صلى من البيت ذكر أنه للفقراء المساكين آه، من المهاجرين والأنصار وفي فقراء قال سيما بعد كماليز آيات الفي مباشرة لتاجه آية ربنا اغفر لنا والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فدل على أن هؤلاء هابيفي سبحانه شوفوا فقه عظيم يا امام مالك يعني سبحان الله وفهم موقوما عجيب يعني وإذا كفكوا الماس وكيانغاليا ظاهر وإذا كونا دليل ظاهر أنك تزام تقول لا لكن كيف استنبط الإمام عجيب جدا هاتوا لكم أنه فهموا وعجابوا تزام السياق اذا اياتك احكام الفيء Akasema Malik akastambit maana Allah kuleta aya kando kuwatenga na hao fuqara al-muhajirin ansar dalla ala annam ghayruhum hao si wale هذا هو مفهوم الآية لذلك شوفوا سياق الآية ndo akasema wala taj'al fi qulubina ghillan usijalie nyoyo zetu zifanye chuki na masahaba na hawa nayo chuki kwa hivyo madamu umefanya ghil hawa laysu mina almuhajirin wala almuslimin wazi hai istinbat al-imam malik rahimahullah bil aya kwa sababu aya yasema yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwalina wanawaombea maghfira hawa fuqara wal muhajirin wal ansar ambao masahaba hawa watapata faida sasa hawa jamaa wawaombea maghfira masahaba ama laana اللعنه sio اللعنه اذا hawamo kwenye ashabul fay na ambaye hapai fayna kafir كافر المسلم كافر واضح هذا استنباط الإمام مالك رحمه الله كوني آية ndo ابن كثير كم تاجه موجة كتكوالي لكفريش هاونا hawa na mtusi, عليه الصلاه والسلام وقال محمد بن سيرين اسمع محمد بن سيرين رحمه الله ما اظن احدا يبغض ابا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي sidhani yoyote yoyote anayemchukia Abubakar na Umar atikisha huyo anampenda Mtume sallallahu mrongo hata wakasema Muhammad Rasulullah waseme mpaka wachoke mrongo kwani shahada hii shahada kwenye vifua vyetu imebandikwa na gamu haitoki ah na kama ni hivyo basi kwa sote murji hapa itikadi irja wala yadhu irja ndio imani kisha kuingia hitoki tena la imani yaenda ikirudi ukifanya maasi itakwenda itapungua bali yaweza kwenda mpaka ikatoka kabisa kama alivyosema Imam Ahmad na Sufyan na na mtume alayhi salatu wasallam walaysa waraa dhalika min al-iman habatu khardal kwenye hadithi ya nahi al-munkar kuna wengine hata moyo wote utakwisha imani kwa nini waisha imani maasi kwa hivyo mtu sikwambia ah hawa wasema shahada bwana shahada la ilaha illallah muhammad sasa ndio nini kila wahid yagolha lakini hii kalima haimnufaishi kila aloisema kalima ya shahada haimnufaishi kila aloitamka kabisa waweza mtu kutamka shahada na akaenda akaingia kwenye nar wal billah kwa nini kwa sababu amekosa masharti yake ameleta hakuleta masharti yake si mkweli na ile shahada vipi mtu anasema ashhadu anna muhammadar rasulullah huyu mubtadi mtume ndivyo ndivyo huyu kule ashhadu anna muhammadar rasulullah amekosa sharti muhimu inaitwa shart as-sidq katika shurutu la ilaha illa allah moja ni as-sidq hadhi هذه الكلمه uwe mkweli na hiki kilma ukisha kukisema kuwa mkweli nacho fuate sio waambiwa la ilaha illa allah yataka hivi wewe nda hivi utatoka nje wa Uislamu na wewe mwenyewe umejitoa hakuna lokutoa <laughs> hakuna mtu lokutoa kila mmoja ujitoa mwenyewe kwa matendo yake na itikadi yake na maneno yake لأن الكفر ثلاث أنواع كفر بالاعتقاد وكفر بالقول وكفر بالفعل waweza kusema maneno ukatoka nje ya Uislamu waweza kufanya kitendo kile kitendo kikakutoa nje ya Uislamu au i'tiqadi ile kwa moyo unaweza kuitakidi kitu ukatoka nje ya dini wal iyad billah haya mambo yani watu waifanya wameyasahau mujud haqaiq dinina kwa hivyo hata usishtuki almunafiq alaysa yakul shahada sasa anafaisha nini wazi kwa hivyo usibzubaishwe na madhahir kwamba huu usema shahada muangalie ni mkweli na ile kalima itakuwaje hawa wapiga shahada alafu watutukania mama yetu Aisha radhiallahu anha na fahisha watutukania masahaba wetu watukufu kama hawa shukula ah, madamu wasema la ila Allah bana hawa watu shikalama dini gani hii tulionayo sisi hii itakuwa ni mchezo dhihaki itakuwa si uislamu ule ambao aliotuachia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam <clears throat> amemaliza معلومات kuhusu hawa masahaba wawili radhiallahu anhum sasa anza kuelezea ziara ya pili ziara ya kwanza sharia imemalizika ziara thania ni ziara albid'iyya hii ndio ziara ya pili tuanze au mtakoma iko wakati kidogo naam mtapenda tusimame hapo shiraiko ama niendelee kidogo طيب baada tusome basi moja tu hii ya kwanza tu thani tutasoma kesho asema الزيارة البدعية هي التي تشتمل على أمور كنا mambo kadhaa haya mtu akiyafanya basi ile ziara yake ya makaburu huitwa ziara ya kibid'a lazima uyajue mambo gani sio kaenda kuzuru makaburi ukaingia kwenye bid'a dhalalatu al-iyad billah sasa shekha ameorodhesha baadhi ya mambo moja tu kwenye haya mambo ukiwa nayo umeparaga bid'a na mengine ni bid'a kubwa mengine ni bid'a ndogo kwa hiyo alinsani yantabeweza akaenda kwenye kuzuru makaburi akawa mushrik waliaadhu billah ikakwenda afadhali kutokwenda kwa nafuu kwake maana amekwenda ameleta na shirk waliaadhu billah kwa hiyo mambo mengine kwenye ziara ni bid'a kubwa za mtoa mtu kwenye dini na mambo mengine yafanyika kwenye ziara si bid'a kubwa bado mtu muislamu lakini mubtadi' alayhi billah hadi al-umur yanبغي an yakun ala hadhar ukitaka kwenda kufanya ibada kama hii ujue wenda kufanya nini awala nasema katika ziara bid'ia alama yake ya kwanza ni hii an yad'u rasul sallallahu alayhi wasallam ni mtu akienda kuzuru kabri ya mtume sallam yeye amuombe mtume si kwamba mkwenda kumuombea ha. Ha. yeye amekwenda kumuomba kumuomba nani mtume alayhi salatu wasallam wayastaghitha bihi na kwenda kuomba ghaus ghaus ni mtu yuko kwenye shida atakutolewa kwenye shida <clears throat> tayari shida ishamfika asa tafuta igatha usaidizi ya kutolewa kwenye shida akaenda kwenye kabri ya mtume sallallahu akamwambia ya rasulullah mimi nina taabu riziki yangu ni ndogo imeviki nataka riziki iwe pana au ya rasulullah sijapata mtoto mpaka sasa nimekuja kwenye kabri hapa kukufahamisha kwamba sijapata mtoto waliyadha billah hiyo maana sema istighatha wayatluba minhu qadaa alhajat na aombe kwa mtume sallallahu kwenye kabri kukidhiwa haja zake ana haja fulani nataka ziondoke wa kashfa alqurbat na kuondoshewa mazito ya dunia yamemsongwa na maisha huyo ni katika mtu anayekwenda kuzuri makaburi <clears throat> ametoka nyumbani amekwenda kwenye kabra ma hukumu hadha rajul anayefanya hivi hukumu yake ni mubtadi طيب mubtadi tu bid'a gani bid'a kubwa wala ndogo hii bid'a kubwa هذا مشرك اصلا هو atashatoka nje ya Uislamu waliaadha billah na angalia subhanallah shubha wallahi shubha kitu kibaya sana wallahi afadhali afadhali ni khafifu madhambi haya fisqiyat haya fahisha haya munkarata afadhali haya yana wepesi kidogo lakini mtu akipata madhambi ya shubha kwenye moyo wake a'udhu billah hii ni ngumu sana kutoka na ndo hatari kuliko yale munkarati mwingine ambao kuna ukimwambia kwamba inshallah nitaacha lakini shef ash-shaytan sawala lahu kwamba wewe ukija hapa anta taabud hadhi ibada kubwa wafanya na huku ndiko kumuheshimu mtume sallallahu ni kumpa cheo cha Allah ukishafanya hivyo wewe ushamheshimu billah wala mtume sallallahu hadithi ngapi ametukanya kwa sababu yuwajua watakuja watu na tabia hizi ndo mpema mapema kama alivyosema Aisha radhiallahu anha alipokuwa karibu kufa laanatullah ala yahudi nasara takhadhu quburan bi masajid akariri Allah walani wale wenye kufanya makaburi misikiti au mahali pa ibada walani Aisha alipouliza radhiallahu anha mbona mtume anakariri sana ahwal kama hizi shikalat qala yuhadhiru ma sana'u walaula dhalika la ubriza qabru غير annahu khushi an يتخذ masjida kama fi الصحيح asema akariri yale yuhadhiru ma sanau hasemi la'natul yahud ni kwamba basi Allah e, mtume awapiza mayahudi tu sisi hatuwapizi yani na wewe ukifanya kama wao tuhadhiruk amekuapiza mpaka wewe sahihi unayofanya mambo kama hayo wazi sasa ile ni tahdhira toa tusifanye kama mayahudi lakini jamaa waelewe hii hapana hizi hadithi hata sijui wao wanaofahamu gani maana sisi ambao hatujui lugha ya Kiarabu lugha yote imeteremka kwao lote balagha ziko kwao sarfa ziko kwao na hao lakini hawazitumii au maana hizi husaidia wewe kufahamu sharia hazikusaidii kupotoka kwenye sharia lakini hawa shida yao zile na hao na balagha na sarfa zimewapotosha kwenye lengo sasa afadhali yule ambaye hajui na hajapotoka shufu aljahl thumma yaqulun idha raddu ba'dhum aqulani bana ndoni kwanza msome na hao kwetu ah sasa ikiwa walimu ni hawa ah, si hatari hiyo fantabihu baraka msije mkaambiwa mengine haya ndo mambo yaliyoko wewe ukienda Allah akikujalia kwenda umra au haji subhan tasaf wallahi utasikitika wamekatazwa pale kwenye kaburi wasisimame kufanya yale ukitoka tu nje nje miharab kwa nje nenda kaangalie wamelenga lile kuba wakoya subhan utafikiri wa ile ninavyoona eh kile wallahi utashangaa kwenye saha haram fi masjid an-nabawi fi saha shirikuna Allah pale pale angalia hawala zetu jamaa hali dhaifu na nenda akamwambie wewe hata summun bukmush hata ukamalize lugha maana kama lugha hujui utatumia lugha za ishara mpaka utachoka yeye ameambiwa lazima aende kwa kabr afanye yale yale kuyafanya sallallahu alafia wasalam Allah hadha mu'sif jid hazin haya mambo kusikitisha bila shaka ikiwa tutafikia hali kama hii twenda kule kuloenda mayahudi maana walikuwa wakifanya mayahudi kwenye wale ambia wao wale salihin aliyadha billah au ghaira dhalika mimma la yutlabu illa min Allah au mtu aende pale kwenye kabri aombe haja yoyote ambayo kwamba haja ile haombwi ila Allah kama riziki kama mtoto kama kuponywa kwenye maradhi eh ghairi dhalika haya mambo hakuna anayefanya isipokuwa Allah ukenda ukimwaomba kiumbe mambo haya na mambo haya hayafanyi ila ni Allah wewe utaitwa mushrik ushashiriki shatoka nje Islam aliyadhi kama hivi sasa ukimwambia mtu hivi wala wallahi atakushangaa eh angalia huyu bwana yani badili wewe kumshangaa eh, yeye atakushangaa wewe ukimkataza araitum ikhwan wallahi ndio yale alitumia mtume fitan qaqita illa al angalia ukubwa hizi fitna mpaka yeye wakushangaa wewe yeye mushriki wakushangaa wewe kwa nini ushirikishi kama yeye wallahi ndio yale tuliambiwa na mtume fitan tamuju mauja albihar ndio haya فالإنسان يسأل الله الثبات ويسأل الله السلامة من هذه الأمور أموombe sana Allah aendelee kumsalimisha aombe usalama na wallahi yote ni tatizo la moyo moyo ukishakipinduka wal bila utafanya kila kitu فإن الدعاء عبادة دعاء هو عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده دعاء عبادة كل لم تقبله أدعوني أستجب لكم كونيني دعاء عبادة كسب الله ممرشة نا الله كيمرشة جامه هو عبادة اللي جام نا كوني قرآن يسمى أدعوني أما يسمى أدعو القبرة أو أدعو رسولي سأسمعه من داجكم مهمة متميوك يا قبيني مهمة وين داكم مهمة كيومبتشاكي إني أكلي يعني إخواني na tusoma Qur'ani na hii aya tuisoma waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna lakini ma ma hakikati hadi alaya ma maana hapo ndo kuna tatizo ukienda ukimwambia yule naomba kabla mbe ngoja bwana wewe jua hii aya haijua hii kwenye sura al-baqara hii aya maarufu eh ud'uni astajib lakum eh niombeni nani Allah sema niombeni mimi astajib lakum idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a idha da'an naam aya zote hizi amezisahau yeye anashika shuba ah lakini nilisikia darsa ya shekhi wetu fulani akisema ah kuna wali fulani kuna mtu karama fulani kuna atawata aya muhkam atakwenda kushika viswa mutashabe umeona shuba ilivyo kitu kibaya wewe umsomea aya safi kama hizi Alikwamba mimi niliposikia darasa juzi kwenye idhaa la la la Sheikh wetu fulani anatuambia haya mambo yafaa. Na ametoja dalili, dalili ametaja kisa fulani kisha haja mtu zikamuondokea. <laughs> Subhana. Araita ikhwat. Yani tumkuwa tena musallamat narji ilaiha. Tumkuwa tena shina la dalili turudi. Wawata aya muhkam wadhih wenda kushika maneno ya shekha wako alosinanga viswa thumma tastadil biha سبحان الله ها يعني موامبي الله السلامة من الغواية والخذلان والضلالات والعياض بال... هيا مامبو يرقفانيا سيسو ينجينة تفانيا خوفو سانا ينتفانيا توقوبي سانا ماناك سيمامبو يمتزو وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هو حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعبادة حق الله عبادة حق يا الله بكيكي peke yake sasa ukaenda ukimfanyia mtume ndio umemwabudu mtume ndio umempenda ah ama umemkasirisha umemkasirisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ameishi maisha yake yote amekuja kututoa sisi kwenye ibada ya viumbe kumwabudu Allah leo nkufa mtume Muhammad wewe ulivyo khain warudi wamwabudu yeye hadi khiana hii ni khiana ya mtume wako mwenyewe wa mkhini wewe hukufuata maagizo yake mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi maisha yake yote alingania nini ibadatullah وحده لو أن انكوفة أن كنا كبرين وما بدي انت خائن لهذه أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلي أمانة لكوبا لكوبة متومة أميخيني وكيتكليزة ثم قال ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله هاي فاي كوبليكا كي چوچوتة كتك حق الله كوبليكي كيومبي چوچوتة كيكوبوا كيدوغو فإن ذلك شرك بالله وكيفانيا هيفو ni shirk Allah subhanahu wa ta'ala mkumbuka ile hadithi kwenye sahih bukhari mtume alipoelezea watu wawili mmoja aliingia peponi sababu ni nzi na wa pili aliingia motoni sababu ni nzi Allah akbar masahaba wakashanga kefe ya rasulullah enzi yule mdudu mchafu yule nzi kwa hivyo shirku usiseme ah ndogo hii shirki hapana ule mdudu nzi mchafu ikawa sababu ya mtu kuangamia akaingia motoni na mwingine peponi alipoulizwa vipi akasema nini mmoja aliingia kwenye mji kuna mfalme ndani miji zamani kwa ina suri na boma akamwambia ufunguliwe mlango ule mlangoni imewekwa sanamu lao na uliabudu ameleka mlangoni akasema amiro yetu asema upiti hapa mpaka tukarib shay'an alafu uendelee na safari yako ungie mjini kwa hivyo karib shay'an ndio upiti jikurubishe kwa hili sanamu letu jikurubishe kwa kitu alafu tukuachilie maana mola wao atakuwa wewe jikurubishe kwake mtu ajikurubisha kwa Allah sio wale wakamwambia hatuna sadaka yote kutoa hatuna chochote kufanya wale watu wakamwambia karibu wala udhubaba shika inzi mshike cha eh, inzi hata kama huna winda inzi alafu sasa najikurubisha kwa ile sanamu letu kwa hiyo inzi alafu tutakuacha ah mmoja akaona <laughs> mambo mambo ya ya sahali sio فقرب ذبابا سمى النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه فذهب فدخل النار كان جيه لأنه أشرك بالذبابة كونز صلى الله العافية سلام نقول بقى الشركة كتو كدوغو فمش أسمى كاجة ولي وبيلي أكام بيوقرب أسمى لا ما أقرب شيء كان عالم يعرف الدين أما صوم أنا جوا أكام بس ولو ذبابة ولو ذبابة سويزي وتبطيز ما يشيكو كونز يسمى نعم kwa sababu hayo yatakunipata baada ya kuuawa hapa ni makubwa zaidi si afadhali uniue wewe kesi shirikishi angalia fiqh fi din asema rasul sallallahu fadharabu unuqa fadakhala aljanna wakamuua kaingia peponi haraita mehwan sasa mtu asikwambia ah kitu kidogo haja tu ndogo tu kusema hivi tu kusema hivi tu utatoka kwenye Uislamu naam kusema hivyo kutoka kwenye Uislamu bila shaka kwa hivyo watu wasione haya mambo madogo madogo yatukulia usahale na ndo siasa hawa jamaa wanajaribu kuilainisha shirk wewe uone si chochote ndio wewe rais wewe kuparaga lakini hebu fikiria hii hadithi sasa iweke kwenye akili yako kwa nini huyu aliingia motoni kwa nzi na yule kwa peponi kwa nzi alafu jiulize swala je shirki ni hatari si hatari Allahu musta'an fallahu ta'ala huwa alladhi yurja wa yud'a Allah peke yake ndo anaitarajiwa kwa haja yani na anayeombwa wa rasul sallam yud'a lahu mtume sallam aombewa yeye maana sasa ashakufa ndo atuambia sisi tukaenda tukimzuru tumuombee si tumuombee yeye tumuombee Allah akbar <coughs> wala yud'a wala haombwi kwa sababu ni kiumbe na kiumbe haombwi anayeombwa ni al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ghayruhu min ashabi al-qubur yud'a lahum na vile vile maiti wengine wa Kiislamu wote kutoka masahaba mpaka sahihi ukienda kuwazuru yud'a lahum wewe uwaombee رحمة مغفرة ثبات خفة من ضمة القبر وعذاب القبر هذا دعاء وامبيه ميت ولا يدعون ولا هواombwi wao wao wahitajia wewe sasa uwaombee dua yako ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره معلوم ni kwamba mtume صلى الله عليه وسلم yuko hai kwenye kaburi yake hayatan barzakhiyya eh hii jamaa huiangusha wewe na mtume mkufa uko hai bwana kwa hivyo sisi tumkwenda kwa mtu aliye hai ritu mshuba amewacha aya zote za ihkam na hadithi zote za kukataza dua li ghairi la akwambia sisi hayo nyinyi mnasema tuomba maiti hatuombi maiti tuomba aliye hai tamjibu ni lakini ajabu mmoja nyinyi muomba aliye hai uhai gani malizeni kwanza pili haja mnazoziomba hata angekuwa hai huko duniani atembea haezi kuzifanya umombe mtume akupe mtoto atakupa ah atakupa vipi yeye mwenye makhluk ومومم صلى الله عليه وسلم استغاثه اعوذ بالله واضح ومومم عليه الصلاه والسلام الرزق ارزقني ومومم صلى الله عليه وسلم المغفره اغفر لي اعوذ بالله حتى أنك صلى الله عليه وسلم هايزي كفانيها كسبب هيزو ني حق نزفانيان ni afaali Allah ni mambo ya Allah khas wala mtume hengili yeye kukushufaia aweza kushufaia akakuomba lakini hawezi kukupa مغفرة مغفرة ni الله lidhalika mtume yuko hai hayatam barzakhia sio yuko hai ukanyamaza yuko hai maisha ya barzakh ambao maisha yenyewe hakuna mtu anayoyaelewa saa hii mpaka uende utaona wazi haina haja mwanadamu afanye haraka sasa hivi tutaenda huko sote tutaelekea huko sio utakwenda kuona hayat barzakhia kwa hivyo saa hizi isbir hadha ghaib Allah ametufichia li hikma kuna hikma hapa ikiwa sisi siri zote tushazijua itakuwa ina faida ya mtihani majibu tutayajua huu mtihani utakuwa na faida gani lakini Allah kwa hikma yake kaficha majibu kama haya sasa kumwangalia nani mwenye bidii eh atafanya murajaa na nafsi yake atalii sawa sawa apite mtihani wa ila kila mambo ya mughayabat tunayoambiwa tuwekewa wazi itakuwa haina faida ya mtihani ndio maana Allah kaficha haya mambo ghaib tuangalia nani mu'min sadiq ataamini maneno yangu hata kama hajaona kule lidhalika hivi ndivyo itikadi yetu sisi kwamba maiti wote wakifa wako kwenye haya barzakhia uhai ambao kwamba hatuuelewi na maisha ya barzakh ni makamilifu kuliko ya duniani hadha huwa na maisha baada ya barza ukifufuliwa kesho akhira maisha yake pia ni kamilifu kuliko kwenye kaburi kwa hivyo maisha duni katika hizi tatu ni ya duniani haya tunaishi sasa haya ndio kifadhila na kicheo ya kuchini makubwa zaidi kifadhila ni yale ya barzakh na makubwa zaidi ni yale lidhalika neema ambao kwamba neema ile uko nayo hapa duniani neema ile ile barzakh utaiona ni nzuri zaidi kuliko pale akmal hal kwa sababu ile nyumba ni nyumba kamilifu zaidi kuliko iliyotoka wazi lidhalika naimul qabr afdal min naim ad-dunya na neema Allah akikuandikia baada ya kufufuliwa fil janna utaikuta ndo adham kuliko ya barzakh ya kabr na kuliko ya dunia hakadha kwa hivyo nyumba iliyokamilifu zaidi ni al-akhirah thumma chini yake kidogo ni al-barzakh ya kabr thumma ya chini kabisa ni dunia hii tunaenda hii hii ndo ile dunis Allah akbar hadi ibara ikhwan ibar kwa kila mmoja aseme ukweli na nafsi yake yeye ajiulize swali atafuta nini kwa sababu mtu mwenye akili na mwenye busara utafuta zile akmal al umur kila jambo kamilifu ndo mtu akimbilia kule hadha yambaghi an yakuna haluna hali zetu atakaziwe hivi akmal min hayati shuhada na maisha ya mtume ni bora kule ndani ya kaburi kuliko ya mashahidi wengine wote yake ni kwa sababu ni afdhalu khalq wa kayfiyatu hadhihi alhaya na namna maisha haya barzakh la ya'lamuha illa Allah hakuna na yoyota akakwambia kule ni hivi ni hivi hakuko hakuna dalili ni mrongo ni mrongo huwezi kuona ghaib wewe ila zile hwal chacha alizotutajia mtume sallam zile tutajua ziko kando ya hapo ni urongo mtupu kuna lolote kwa sababu haya maisha Allah ameyaficha ni ghaib وهذه الحياة تختلف عن حياة قبل الموت والحياة بعد الموت والنشور maisha ya barzakh yatafautiana na yale ya dunia kabla ya kufa na yale ya kufufuliwa baada ya kufa ambao ni akhira bila shaka kuna tofauti fala yajuzu duauhu sallallahu alaihi wasallam haifai umuombe mtume sallallahu alaihi wasallam wala istighathatu bihi wala kutafuta kusaidiwa kwenye kwenye dhiki lianna dhalika ibada kwa sababu hilo ni ibada wal ibada la takunu illa lillahi wahdahu kama taqaddam na ibada haiwi illa kwa Allah mtu yuko kwenye shida yuwafa yuwazama hatari yasema ya rasulullah khudhni biyadika yanza billah yuazama yaghraq fil ma baharini pengine wanao maji ya rasulullah ya ya fulani ya jailani ya fulani khudhni bi yadik unsurni billah oh, sasa hata hujui ushangae na ile hatari au mshangae naye utashtuka huu hufa badili kumwita Mola wake yankazana na mashaka zake au sallallahu alaihi wasallam lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala idh tastaghithuna rabbakum ربكم فدل على أن استغاثة لله فقط ما لاحد استغاثة فني الله ونشيد ونذيك ميت مولاكو سبحانه وتعالى نكتفي بهذا إن شاء الله تكون هنا بقوله